La vida loca y pasajera, soñando con tener la casa y la nave afuera. Sigo proyectando un futuro, me espera. Vamos a llegar de una u otra manera. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar el que traicionó y que me iba a dejar al que no se doló. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a dar todo que me iba a sacar el que traicionó y que me iba a dejar al que no se doló. Te juro que la vamos a enchufar, bendeció por papá Dios, el que tome lo dio, el que me va a jugar, el que me va a mirar, el que si me caigo me va a venir a levantar. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Me crié con los códigos de un bandolero, muerte para el traicionero, la familia es lo primero. Y ahora estamos cumpliendo lo que venía diciendo y lo que hablaron mierda, en mi manos lo tengo. Los sueños se cumplen, por eso que lo intento. Ya vamos a tener a todo contento. Dios me lo prometió, me dijo que me iba a todo me dijo que me iba a sacar al que traicionó y que me iba a dejar al que no se doló. Dios me lo prometió. saca al que traicionó y que me iba a dejar al que no se doló. Cuántas cosas parecían imposibles y hoy las tengo en mis manos. Cuántos me decían hermano y a mis espaldas hablaron, no saben nada de mí. Ni de todo lo que ha costado, no saben nada de mí. Ni de todo lo que pasó. Subiendo de rango, antes no teníamos mango, ahora a veces hasta es más, estamos mis letras motivando ando. Piensan que ya lo di todo y en esto recién arranco. El éxito entre ceja y ceja como Messi al arco. Mente gana ahora, quiero tener más que un banco. Nunca haría acaso solamente onero blanco. Estamos buscando dinero, Dios está primero. Me crié con los códigos de un bandolero. Muerte para el traicionero, la familia es lo primero. Dios me lo Y que me iba a dejar al que no se doló. Dios me lo prometió. Me dijo que me iba a dar todo. Me dijo que me iba a sacar al que traicionó. Y que me iba a dejar al que no se doló. Diamante Ayala. El RJ pa, si somos que se note y son a todo ritmo, eh. Para que se motive la gente barrio, papá. Pa.